Wey, wey, wey, que me ponga un suero, por favor, wey. Wey, mono, que te agarrar la mochila, amor. Ay, por favor, un suero, ay, que estoy, wey, estoy malo, wey, de verdad, wey. Estoy malo, yo no quiero estar aquí. Yo no te... Ah, pero es que yo no quiero estar aquí. ¿Y usted que está diciendo? No, por pues póngame un suero, por favor, que estoy malo, wey. Tengo tres días así ya, no, no tengo... No tengo fuerza, no tengo fuerza, eh suero. suero, mono, mono. Me están moviendo los palos. Yo estoy llorando, mamá huevo. Mi internet en el integral, pero es con Dios lo que yo llevo. Hay mucha envidia, socio, te meten el huevo. Pero yo estaba bien y el otro día di que ni parar me puedo. A morir no tengo miedo, de ese día no sabemos. Esto lo estoy escribiendo mientras me buscan un suero. Por rato siento que me muero. Soy humano, me deprimo, pero estoy tranquilo porque Dios planea mi destino, mono. Saca el celular y graba lo que está pasando. Si es de Dios que yo me muera, a mí me va a llevar escribiendo, mono. Me estoy mareando, doctor acaba de llegar. O no me van a medicar no me ven como estoy temblando. Que le deban dar seguro, que me está poniendo pero. Que me ponga claro si tengo que hacerle su reguero. Que vengan, que se fueron dos raperos de los verdaderos. También Colombo, que también se me fue al cielo. Si me voy en esta vuelta, que se me ha tornado larga. Ni un hermano me le bebe un vaso de agua. Que maldito disparate. Me siento así cansado como sin fuerza. No tengo apetito, me apetece una cerveza. Ya me quite de la moli, ya no quiero ni patilla. En este estado que yo estoy, nadie quisiera hacer mi silla. Ya me estoy sintiendo bien, el suero como que me estoy tratando. Llevo día igual y no me veo evolucionando. Doctor Bulgo ya me cató mil y pico. Me puso dos sueritos y el otro día me volví a sentir igualito. Fue por eso que yo decidí internarme. Tampoco puedo descuidarme. La presión fue que me hizo empatillarme. A veces me sentía bien, otro día chochao. El suero no me está bajando, es que el caquete está doblado. Voy a dejar el disco aquí, todavía no he terminado. Si no despierto, Dison tiene parte de verso encabetado. Que lo que, arroba roche que lo que, mono? ¿Me van a dar de alta ya? No vamos, sí, vámonos. No vamos, sí, sí. Me siento heavy, pero cansado, así. cansado. Así. High Quality Music Estudio.